роса задзвеніла, неначе кришталь, стараючись вкластися в стислі строки, всю ніч кував сонце ранок коваль, дістав його з горна, повісив на небі високо-високо.